رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله Mi nismo još završili ovaj prvi dio sire. Inšala, nastavit ćemo ga danas i početi sa predavanjem i dersom o hijđri. Ono što želim spomenuti jeste još Dakle, rekli smo juče da u tajnoj davi, inače u periodu pozivanja u islam, u stranem poslanika, sad sam u Mekki, e, da je to bio period velikih iskušenja. Velikih iskušenja koji su nailazili prvi muslimani od strane mušrika, mučili e, su ih, ubijali, proganjali i tako dalje. Iz ovoga želimo da izvučemo neke, neke pouke. Posebno su na, na velike probleme nailazili nezaštićeni ljudi, oslobođeni robovi, oni koji nisu imali, nisu imali nekog jakog plemena da ga zaštiti i tako dalje. E, kao što je bio Bilal, Amar ibn Jasir, Habab, Habab ibn Aret, e, oslobođena robinja Zenira, Umu Abs, također dvije žene, dakle, koje oslobođaju Bubek. E, na sam velika iskušenja, ali iz ovih E, iskušenja, posebno kroz, ovo, kroz ovaj postupak Ebu Bekra, hoćemo da, da onaj izvučemo iz toga neke pouke. Koliko je, znate li koliko je Ebu Bekr oslobodio ljudi? Koliko je on lično svojim novcem oslobodio, oslobodio ljudi? Odnosno muslimana i muslimanke. Hm? sedmor Dobro. Sedmoro, tako je. Šest, bila je bio sedmi. Kada je Ebu Bekr oslobodio ove ljude i ove žene, Rekao mu je njegov otac, rekao mu je njegov otac Ebu Kuhafe, o Ebu Bekre, ja vidim da ti oslobađaš samo slabe i nejake. Zašto ne bi oslobodio nekog snažnog, ko će ti kasnije pomoć u poslu i ko će ti biti, ko će ti biti sluga? Šta je rekao Ebu Bekre? Kaže, o oče, kako mi je Allaha, ja ovo ne radim ni zbog čeg drugog, nego radi Allaha Đelešanohu tražići njegovo zadovoljstvo i njegovo lice, i ne želim ništa drugo nego s ovim, nego ono što želi Allah Đelešan. To je bio primjer, braćo, savršene društvene integracije članova kompletnog islamskog, islamskog društva koja predstavlja i obilježava stvarnost Islama. Dakle, Islam je uzdigao te robove. Vratio im je ponos, vratio im je, vratio im je ljudskost. A dotada su bili na nivou trgovačke robe. I ne samo to, nego mnoga trgovačka roba je bila vrijednija i skuplja, skuplja od, od, tih, od tih ljudi. Islam je vratio to i postali su, postali su sljedbenici Islama, sljedbenici ideje za koju su kasnije bili gorljive daje, raspravljali su ljudima o tome, borili se, žrtvovali na putu Islama, isto kao i svi ashabi koji su bili iz najpoznatijih, iz najpoznatijih, iz najpoznatijih plemena. I dakle, ovaj postupak Ebu Bekra bio je svoje svojevrsno svjedočanstvo veličine ove vjere, veličine, veličine islama. Bivši robovi sada su postali šta? Sinovi islama, sinovi islamske akide i osjetili su da su članovi jedne porodice. Da su članovi jedne porodice i jedne kuće koja prima i bogate i siromašne i one iz najnižih slojeva društva i one iz najviših e, i učene i nepismene i tako, i tako dalje. Dakle, to je ono što su oni osjetili, zato vidimo da čak Allah Đalešanuhu spominje ovaj, ovaj primjer Ebu Bekra. Ebu Bekr je zaslužio da ga spominje, dakle, gospodar svjetova iznad, iznad sada nebesa, u kojoj suri? Lejl. Gdje Allah Đalešanuhu kaže وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى kad govori, dakle, pre, prethodno Allahšano spominje one koji će zaslužiti vatru, nevjernike, a dalje kaže, a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao i onaj koji bude i metak udjeljivao, ne želeći pohval od ljudi za to, nego želeći tražiti ima Allahovo zadovoljstvo ili lice gospodara, gospodara svevišnjeg. Dakle, islamski džemat danas treba ovo da uzme, ovo da uzme u obzir i treba da oživi ovu islamsku stvarnost koju su živjeli ashabi, koju su živjeli prvi, prvi muslimani. Dakle, da živo tu stvarnost u kojoj će svaki pojedinac tog džemata se osjećat kao član porodice. Da je član te kuće i ne samo to, nego da joj da prednost, da se tako lijepo osjeća tu, da joj da prednost iznad svoje kuće, iznad svoje porodice, iznad onih krvnih, krvnih i rodbinskih veza prve generacije su imale ovu, imale ovu osobinu i zato su uspijevali u davu. Za, jer ljudi su hrli tome. Danas, vallahi, narodi i danas ljudi žele to. Žele to da, po, a nemaju, nema toga. Postoje još uvijek te podjele po nacionalnosti, po klasama, po, po, po rasama i tako dalje. Na, po raznim osnovama se ljudi, ljudi dijeli. Ljudi ne mogu da osjete u, u, u našim džematima tu, tu nit, koja je, koja je vezivala, vezivala sahabe i koja, im je, koja je otvarala vrata, otvarala, srca, otvarala srca ljudi. Dakle, tu stvarnost, na tu stvarnost moramo, moramo skrenuti pažnju, jer je to dio islama. To je ono što kra, krasi islamsko učenje. Dalje, poslije toga, nakon eziječenja Kurejša i svih pokušaja da im, da, da i svih pokušaja od strane poslanika, sada da im prenese poslanicu, Resul sallallahu alejhi ve sellem po Allahovoj naredbi kreće pravi jednu novu fazu, novi iskorak u davi. Odlazi u taj prvi put odlazi iz Mekke. Stalno je poziva u Mekke u tom džahilijetskom društvu, koliko je mogao tajno, pa onda javno, nakon toga odlazi u taj. Traži šta? Traži plodno tlo za davu. Ovo, braće, govorimo zbog toga što je taj put dave poslanika, sallallahu alaihi sallam, u stvari put ostvarivanja i utemeljenja islamske države uspostavljanja islamske, uspostavljanja islamske države i vlasti Allahovog zakona na zemlji. Kad se u Taifu je naišao na, na odbijanje, na veliko ponižavanje, šta je u tom trenutku kad se vratio, rekao, Rasul sada sam rekao, nije proklinjao. Allah je Lešanohu uposlao Meleka, Meleka da, da kaže, da zatraže poslanika sada sallam šta god želi. Ako želi da Allah uništi taj narod, Allah će ga uništiti. Međutim, poslanik sada sallam kaže, molim da Allah da im oprosti, zaista oni ne znaju. Zaista oni ne znaju i molim Allah šanov da iz, nadam se da će Allah iz njihovih kičmi izvesti one koji će Allahu samo, samo sebi činiti, koji će samo Allah obožavati. Allah ovo je velika, velika pouka i poruka, poruka za nas. I poslije toga, Resul sallallahu alejhi da bi ušao ponovo u Meku, šta traži? Traži tada zaštitu. Dakle imamo dvije vrste zaštite. Na početku samo inicijativna zaštita od strane Abu Taliba. Sam ga on štiti kao amidža. Kasnije Ezijećenja su sve veća i veća. Stješnjava se taj krug. Nema, ne odazivaju se ljudi. Resul sallallahu alaihi sallam kada je htio da uđe ponovo u Meku, traži zaštitu od pojedinih glavara, pojedinih glavara određeni, od, iz određenih plemena. Odbijaju ga mnogi. Međutim, nailazi, nailazi na zaštitu i pozitivan odgovor od strane koga? Ko je prihvatio poslanika sallallahu alaihi sallam? Nije prihvatio islam, ali ga je uzeo u zaštitu. Kako se zvao čovjek? Dakle, prihvatio ga je Mutam ibn Adi i kad kasnije kad ga je Abu pitao i on je izvao svoje sinove kod Kabe kaj, i rekao im izvadite sablje i ode, otičemo kod Kabe i kazat svim Kurejšijama da pa sam ga ja uzeo u zaštitu, sam uzeo zaštitu. Pa je Abu je rekao, jesi li prihvatio njegovu vjeru? Ovdje treba, i si, zaista su u svim ti riječima velike pojede, jesi li prihvatio njegovu vjeru? Kare, nisam mena predaje, da je rekao te da je budžet. Koga ti štitiš i mi ga štitimo. Bitno je samo da nisi vjeru jogu prihvatio, da si ostao, da si ostao na vjeri, na vjeri onaj predvidevo da si ostao na širku. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, braću, ovu zaštitu nije zaboravio. Nije zaboravio. I ovdje postoji jedna velika pouka za nas. Kada je bila bitka na Bedru i Resul sallallahu alaihi wa sallam zarobio koliko mušrika? 70 mušrika. Zarobio 70 mušrika i kada su, kada su ih okupili na jednom mjestu, kaže, sjetio se onoga što je uradio njemu tamo Adi, a on je već bio umro, umro je kao muši. Kaže, tako mi Allaha, da je Mutam ibn Adi živ, poklonio mu sve ove zarobljenike. Dao mu sve ove Dakle, postoji, vjernik mora da pravi razliku čak i kod nevjernika, između dvije skupine nevjernika. Oni koji te pomažu i ne napadaju i oni koji se otvoreno bore, bore protiv tebe. Resul sallallahu alaihi wa sallam nas uči kako ćemo na dobročinstvo uzvratiti dobročinstvo? Kako ćemo na dobročinstvo uzvratiti dobročinstvo? Resul sallallahu alaihi wa sallam, dakle, tada je tražio zašto samo za sebe. Samo za sebe. Nije tražio zašto za davu, jer je nije mogu ni dobiti. Nego za sebe da bi mogu onda poziva određene, određene, određene ljude. I to je put bio uspostave islamske države. Nakon toga, Resul sallallahu alaihi wa sallam pokušava da priđe drugim ljudima sajmovi, raznorazne pijace, praznici i tako dalje, gdje dolaze ljudi. Između ostalo, na jednom od tih sajmova, poslanik sa veselem sreta ljude iz Jesreba, ljude iz Medini. I kako im prilazi? Sreta i kaže, kad je pozdrav, odakle ste vi, ko ste vi? Rekli su, mi smo iz plemena Hazreć. I šta im kaže poslanik sa veselem? A kaže, jel da vi ste saveznici židova? Vi znate židove, dobro, poznajete. Kaj jeste. E, a zašto ne bi sjeli sa mnom, ne sjeli sa mnom malo da, da, da se upoznamo? Pogledajte pitanje poslanika sa zbog čega je spomenuo židove? Dakle, pomenuo je židove zato što je znao ako su se susretali sa židovima, da im nije strano, stra, stran tevhid pričao o, o, o vjerovanju jednog Boga, pričao o poslanicima, o sudnjem danu i tako dalje. Dakle, to, taj govor im nije bio stran. I zato poslan sam sjedao s njima i govorimo islam. I onda ti šest ljudi prvi koji se s poslanikom sa selem kažu kad je tako nam Allaha židovi su nam kaj pričali o tome i čak su nam kaj, je kad mi došli međusobni sukob govorili prijetili poslanikom koji će doći poslanikom koji će doći koji je najavljen kao posljednji Allahov poslanik i spasitelj i kada je kad dođe on mi ćemo se protiv vas mušika boriti i tada ćemo vas konačno porasti i pobjediti. i kaj, ne dozvolite da nas židovi preteknu u tome pa su prihvatili Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle I ti šest ljudi, šest, šest ljudi iz Medine su kasnije prenijeli, prenijeli to u, u svoje porodice i posle toga nije ostala ni jedna kuća u Medine da se nije pričalo o islamu. I pogledaj sad ovo. Za jednu godinu, za jednu godinu, u toj godini, kada se Resul sa selem sreo s šest ljudi i ono što će se kasnije desiti, prvi, prva zakletva na Akabi i druga zakletva na Akabi, od strane, od strane uh, ljudi iz Elsa i Hazređa, Resul sallallahu alejhi ve sellem je učinio u davi i postigao veći uspjeh nego za 10 godina, nego za 10 godina u Mekki. Dakle, to je sabr. Jedno koji mora posebno daje i upornost. Stalno pozivanje i Allah će dati rezultat. Dakle, vrijeme je relativna stvar. Poslanik se ne obraća puno na to pažnju, nego traži, traži izlaz davi. I ovdje se jasno nazire druga faza. Resul sallallahu alejhi ve sellem traži, traži pogodno tko zašto? Za uspostavu islamske države. U Mekki imamo poziv, čak zaštitu od Mutama ibn Adija. A zašto poslanik sa nije uspostavio tu islamsku državu? Zašto? Ovo je dokaz da se u takvoj sredini, u džahilijetskom okruženju, u, u, u društvu u kojem vlada neki drugi zakon, mimo Allahovog zakona, ne može uspostaviti, ne, ne može uspostaviti šerijet. Jer ljudi ga neće, odbijaju ga. Čak neki dozvole pozivanje. Ne može. Kad može? Ne može uspostaviti šerijetska država bez sinova dana bez onih koji će istinski prihvatiti to i na svojim plećima ponijeti to i oni uspostaviti, oni uspostaviti islamsku, islamsku državu. Nakon toga dešava se prva zakletva na Akabi, koja se zove kako? Kako je učenjaci Siri nazivaju drugu zakljetvu na Akabi? Jeste, ženska, ženska zakletva. Druga zakletva ili ženska zakletva zbog čega? Zato što tu, u toj zakletvi kad su dali Beju poslaniku sa na što? E, na neke, na neke stvari nije se spominjao džihad. Dakle, još se ne spominje borba. I to je onda, jer ženama nije propisan džihad, zato se je nazvali ženska, ženska za. A na što su dali beju poslaniku sa veselim? Rekli su da neće činiti, dali su beju i zakretu da neće činiti širka Allahu Đalešanuhu, da neće krast, da neće zinaučit i da neće drugima podmećati djecu, podmeć, podmećati djecu i da, da se neće, da, ne, da neće griješiti, su suprostavljati se poslaniku sa veselim, onome što je dobro, onome što je dobro i korisno. To su stvari koje su vrlo važne i iz koji se, iz koji se trebaju izvući pouke, e, o kojima ćemo malo kasnije govoriti. Ovdje, poslije toga, poslanik sallallahu alaihi sallam šalje, šalje prvog daju u Medinu. Koji je, ko je bio? Musa bin Umar. I preko tog, hajde da ga uslovno nazovemo diplomate poslanika sallallahu alaihi sallam. I prvog daje Allah Đelešanohu daje da njegovim sebebom prime islam dvojica vođa Eusa. U Sejd ibn Hudajr i Sa'd ibn Muaz. Kad su oni primili islam, vraćaju se u svoja plemena i posle toga nije ostalo ni malo, ni veliko uho, ni žensko, ni muško, a da nisu, a da nisu prihvatili islam. I priprema se tlo, priprema se tlo za hijđu, odnosno za, za uspostavu islamske države. Rekli smo pouke iz ove e, zakletve nakabe, koje možemo izvući. Dakle, ne spominje se borba još, ni džihad, nego poslanik sa veselom još uvijek traži zaštitu za davu. Koje, koje su to pouke? Prije svega, u ovim nekoliko stvari koje, spome, koji spomenu poslanik sa veselom, da neće činiti širka Allah, osim onoga što je tražio zaštitu za sebe, da će ga štiti kao štiti svoje porodice, dakle, da neće činiti širka Allah u Đelešanu, to je velika stvar. Mušici, dakle, iz jedne, iz jedne sredine, odnosno napuštaju ovu ideju, ovu pagansku ideju i prihvataju vjeru samo jednog Allaha Đelešanu. Dalje, da neće krast, da neće zinalu činiti, da neće podmećati jednog drugog djecu i da će, da će pokravati se posljednicama u dobru, šta to znači? To je put odgoja. To je put odgoja. I ako u tome uspiju, ako, ako, ako se uspiju sačuvati strasti, ako ne budu krali, ubijali, zinalučili, znači, inša Allah, i ono ostale naredbe će izvršavati kad se moralno, kad se moralno odgoji. Slično odgoju ashaba u Mekke. Tako poslanik sallallahu alejhi sad uzima beju i priprema priprema duhovno ove ensarije za, za ono što što slijedi posle, posle toga. Dakle, to su bile neke pripreme, pripreme za, za, za, za hijđu. Nakon toga slijedi hidža. Koje godine je bila hidža? Šesto. A koja je to hijđarska godina? Resul sallallahu alejhi ve sellem da bi uspjeli završiti ove pouke iz Hidži, na njim ćemo se posebno skoncentrisati, dakle, nećemo spominjati te događaje. Znamo da su prvo ashabi, da su se ne dozvolio ashabima najprije da iziđu, da iziđu u Medinu, a pa posle toga ostojeo. Ja sam obratio pažnju, braćo, na neke stvari. Ono što je Rasul sallallahu sallam pripremio, pripremio od poputbini, e, dalje metode koje, koje je uzeo i primijenio, počevši od dozvole ashabima za izlazak, dalje završi se s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Primjećujemo šta? Primjećujemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio u hidži u svom putovanju iz Mekke u Medinu, sve same ljudske uzroke. Sve same ljudske. Dakle, vidimo ovdje poslanika putuje iz Mekke u Medinu da bi, da bi, zašti, da bi, da bi odbranio vjeru i davu s ponosom da bi izišao odatle i da bi spostio islamsku državu kao običan čovjek. Zbog čega ovo govorimo? Dakle, šta koristi? Tajnost, skrivanje, uzimanje uzroka, pripremanje i tako dalje. Sve to u poslanju sallallahu alaihi wa sallam korist, koristi. To su uzroci običnog čovjeka. Postavlja se jedno pitanje. Resul sallallahu alaihi wa sallam je prije na godinu dana ili nekoliko mjeseci prije toga dobio poklon od Allaha dželšinom šta? Doživio je Israj i Mirađ. Kako? Na buraku je prenesen u toku jedne noći iz do harama u mesiju aksa. A odatle, odatle, uzdigna nebesa. Dakle, u, jednom, u jednoj noći ili u jednom trenu. Je li Allah Želešanuhu mogao isto tako na buraku prenijeti poslanika sallallahu alaihi sallam iz Mekke u Medinu? Kad je učinio hijđu? Da ga spasi tolikih priprema, da ga spasi tih iskušenja, da se ne mora kriti u pećinu, od mušinka, da ne mora strahovati od svih onih iskušenja koja su, koja su bila, bila na tom putu. Jeste. Jeste. To je Allahu lahko. Međutim, zašto nije preveden u jednom trenu ili noći iz Mekije u Medinu? Ovdje postoji velika mudrost koju želimo da spomenemo. Allah Đelešanuhu je svojim htio da mi, da muslimani, odnosno ljudi koji će doći kasnije, razumiju vjeru. Da razumiju ovu davu, da razumiju ovu davu, jer ova dava je program života. Program života jednog čovjeka i jednog, jednog društva, odnosno cijelog, cijelog čovječanstva. Allah je mogao jednom trenu da prenese svoga poslanika sa sam iz Mekke, iz Mekke u Medinu. Međutim, on uzima sve te ljudske, ljudske uzroke, jer je stvar puno dublja od toga. Stvar je puno dublja od toga. Rekli smo da je ova vjera program života. Šta mislite da je se desilo tako? da je poslanik sa selam prenesen na buraku iz Mekke u Medinu. Nakon toga, da su sa selam čovjek umire. Posle toga dolaze nove generacije, dolaze nove daje. Bivaju iskušavani kao poslanik sa selam i njegovi ashabi. I dolaze u takvu situaciju da moraju tražiti izlaz sebi i svojoj davi. Šta će učiniti? Nisu oni poslanici. Poslanik prenesen na buraku. Nema šta. Ne, nego ovdje poslanik sa selem utire put budućim dajama budućim da je kako će naći izlaz i kako će ući i kako će uzeti sve uzroke uzroke da bi, da bi, da bi, da bi se spasili da bi spasili i sačuvali, sačuvali svoju vjeru i onaj protiv koga se ratuje zbog njegove akide onaj čija čas bude napadnuta i, i, i izgažena on može uzeti velike pouke i veliki ders iz ovoga da se hijđa desila preko noći bili bismo uskačeni svih ovih pouka Dalje, drugi ders jeste, također vezan za ovu lekciju, za ovu lekciju jeste uh, događaj sa munaficima. Vezan je za ovu lekciju, ali samo ćemo ukratko spomenuti, zato što ima poseban ders o odnosu poslanika sa vaselem prava munaficima. Allah Đelešanu ne otkriva poslaniku sa odmah munafike. A oni su bili, nja, i pratila ga je ova lekcija, ovaj ders sa munaficima od poslije hijdže do smrti. Do smrti. Oni su ga pratili. Međutim, Allah što ne otkriva te munafike, nego mora posle se prošla sva ta iskušenja i ashabi da bi, da bi onaj kasnije generacije koje dolaze generacije koje dolaze imale pred sobom lekciju lekciju kako se ponaša jedan mu'min, jedan džemat, jedan pokret sa munaficima kad se oni pojave. Allah je što i mogu je objaviti poslanik sa sve odmah kad to su ti munafici, poubija pa ih Isra iz Medine i završeno Sutra dolaze novi ljudi, nema više poslanika, kako se ponašati, kako se ponašati sa munaficima. Zato kažemo da je hijab velik, bila veliki drs iz kojih se mogu izvući velike pouke. Kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem saznao za zavjeru Kurejša, koji nisu htjeli islam, šta je učinio? Šta je učinio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Iskoristio je sa njima sve metode. Međutim, kod njih to nije po, prouzrokovalo niti povećalo ništa osim kufra. Osim kufra i nada i mržnje prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali šta je uradio Resul sa sebe? Je li se povukao? Je li poslanik sa sebe posle toga rekao ne? Dobro je. Ja sam iskoristio sve mogućnosti. Sad se povlačim ponovo u pećinu, odakle sam i počeo da. Ja sam ih pozivao. Završio sam. Idem sad u pećinu da se posvetim ibadetu da se posvetim bavati Allahu Đelešanohu, da sebe, džaba sebe ne opterečujem, a Allah dželle Đelešanohu zna da sam ja isprobao sve metode s njima. Ne. Rasul sallallahu alaihi wa sallam ulaže maksimum truda, ulaže maksimum truda da ta dava uspije i traži pogodno tlo da se, da se preseli iz ovog mjesta, iz ove neplodne zemlje za davu, za, za sjeme islama u, u zemlju koja će uroditi, koja će uroditi plodom. Dakle, iz ovoga daje mogu izvući, izvući veliku, veliku korist. Mnoge daje zapadaju nas u takve situacije takva, takva stanja, pa se onda razočaraju. Poziva, poziva, i vidi nema rezultata, nema, nema efekta. Međutim, kad je u pitanju dava, mora nam biti na umi i pozivanje, mora nam biti na umi jedna stvar, da se ne smijemo nikada razočarati i da ne smijemo dozvoliti poniženje našoj vjeri, da ne smijemo dozvoliti poniženje davi, stalno pozivanje, jer ka, kad ćeš ti primijetiti da si ti bio koristan? Haj kad pozivaš u jedno mjesto, napusti to mjesto pa ćeš vidjeti, pa ćeš vidjeti koliko fališ pa ćeš vidjeti kolika je praznina i kolika je šupljina kad nema, kad nema daji. Jer pozivanje, u, dakle, plodovi dave idu postepeno, idu postepeno, poput, oca, pa, poput djeteta, otac ili majka, kad gleda svoje dijete, ono raste. Svaki dan, vidiš ti kako raste dijete? Ne vidiš, ali ono raste. Dakle, tako je, tako je i sa davom. Ona inšala sigurno napreduje sigurno ide, ide naprijed i daja se, daja se ne, smije, ne smije razočarati Jer vidjeli smo da poslanik se za jednu godinu postiže više uspjeha nego za 10 za 10 godina u Mekiju. Ali problemi mnogi muslimana danas, danas su takvi, poput onoga čovjeka kojega, spominje, kojega spominju šejhovi kao primjer kajanja, primjer kajanja u životu, koji je pravio dobre strijele, dobre strijele pravio, pa kaže, jedno večer je napravio dobar luk, kojega nikad prije do tada nije napravio i gađao ja u noću. I njemu se činilo da nije pogodio ni jednog. Razočara se i slomi luk. Kad se svanulo, vidio je da je svaki put pogodio u sredinu. I onda se kaju, <laughs> pogledajte se što sam uradio, jer ne može više, ne može više da napravi takav luk. I kažu, kažu učenjaci, ovo je e, kod Arapa najveći primjer kajanja i čak ga pjesnici u stihovima spominju i kad, kad se za nešto pokaju, kaj to je kajanje kao kajanje ovog, ovog čovjeka koji je u stvari e, brzo, brzo donio odluku da, da slomi luk za koji je mislio da nije dobar, nije ispravan, da ne pogađa metu, a u stvari pogađa, pogađa. Tako mnogi, mnogi da je. Zato Allah Žešanom kaže, ja ejuha ladin aman usbiru, osabiru, orabitu. Ovo vjernici budete strpljivi, i izdržljivi. Morate, morate, dakle, uzeti te pouke iz poslanikovog života. E, dalje, kad je u pitanju hijđa, vidimo braćova sahabe kako čine hijđu ne samo jednom, nego prije toga u Abesiniju, dva puta, posle toga odlaze u Medinu i Meku. Odlaze iz Mekke u Medinu. Znamo da je čovjeku na Dunjaluku najdraže šta? Njegovo, njegova kuća, njegov imetak, bogatstvo koje stiče, za koje se bori čitav svoj život. Čitav svoj život. Međutim, ashabi su, nakon što su prihvatili islam, bili najljubomorniji prema tom islamu. Samo da je njega sačuvati. Dakle, to je ispravno shvatanje islamske akide, potpuno ubjeđenje i jekin da ih zato čeka nagrada, jer dunjalog će svakako proći. I oni to ostavljaju iznad svih dunjalučkih užitaka. Iznad svih dunjalučkih užitaka. Allah je ovo veliki bret, velika pouka. Pitanje je sada ovdje, da li bi neko od nas isto tako postupio? Da li bi, kad bi morao učiniti hijđu, bili napustio svoju kuću, bili napustio svoju rodnu grudu, bili napustio svo svoje bogatstvo radi, radi vjere? radi, radi vjere. Međutim, mislimo da ne bi većina muslima, zbog čega? Zato, braću, što danas ne možemo biti, da danas spomenemo ovdje na tom, da danas ovdje na ovom mjestu ne spomenemo to, da danas mnogim ljudima, među muslimanima je nešto drugo preče od islama. Ne mislimo samo na ovo, nego neke druge ideje. Danas je nacionalizam, danas je nekakav važni patriotizam i tako dalje, postao kod muslimana važniji, važniji od vjere i njega stavljaju, njega stavljaju iznad vjere. Da li se radilo o Arapima, da li se radilo o Bošnjacima i tako dalje. Vi vidite kad političari, kad eh, oni koji žive u jednoj državi, kad hoćete odbrane svoj sistem, da se pozivaju na to. Valja gran Bošnjaštvo, valja gran Arabi i tako dalje. Arapi jednih druge, kad, kad jedna država arapska bude napadnuta, neće Arapi reći, slušali ste mnogo puta njove političare, neće kazati hajmo pomoć brata muslimana, nego hajmo pomoć brata Arapa. Hajmo pomoć brata Arapa. Dakle, taj arabizam je da dakle, ponovo isplivo, to džahirijsko ponovo isplivo. A šta znači jedan nacionalizam? Kod ashaba i kod muslimana svih mora to da bude. Naš nacionalizam je naš din, naša vjera. To mora da bude. A kod, šta, kakva razmiđa Arapa i na Arapa? Allah žešano kaže inna akramakum inda Allahi atkak. Od Allah je najbolji onaj koji, onaj koji ga se najviše boji. To je, to je jedino, to je jedino mjerim. I ashabi su žrtvovali sve to i državu i bogatstvo i, i svoje kuće i metke da bi da bi se čuvali da bi se čuvali vjeru. Primjer Suhejba koji je pokušao da, da, da iziđe, da učini hijđu. Šta nakon toga biva? Srete ga Kurejše i kažu mu, ne, možeš, si, ne možeš izići. Došao si kao siromah ovdje, kao bjednik, mi smo te pomogli. Trgovao si ovdje, zaradio bogatstvo, sad hoćeš da s tim bogatstvom da iziđeš. Kaže, hoćete li me pustiti ako vam dam sve to bogatstvo? Ako vam kažem gdje sam ostavio bogatstvo, a da ja učinim hijđu. Kaže, hoćemo zakupao sam ga tu i tu, uzmite sve, a ja idem. I kada je došao poslaniku, sallallahu alaihi sallam, kaže poslaniku, sallam, rabi halbej. Uspjela ti je trgovina. Uspjela ti je trgovina. Dakle, ti si uspio. Nije žalio, nije žalio to bogatstvo i taj metak da bi, da bi onaj, da bi preselio se svojom vjerom na mjesto gdje će, gdje će onaj činiti davu, gdje će se uspostaviti islamska država i islamsko, islamsko društvo. Spomenut ću vam, braću, samo žrtvu židova. Koliko se žrtvovi židu, e, e, i koliko se ulaži žrtve za svoju državu. Za svoju državu. Mi znamo da su židovi i danas to čini. Da su židovi iz najbogatijih evropskih država, iz Evrope, iz Amerike, iz, uh, iz Australije, da su selili, ostavljali sve, sva bogatstva, imali firme, imali bogatstva, imali kuće i tako dalje, imali zemljište, imali novac, sve su to žrtvovali da bi došli, da bi došli gdje? u neplodnu pustinju, u neplodnu pustinju. Dakle, žrtvovali su sve to da bi ostvarili svoj cilj. Da bi ostvarili svoj cilj. I jesu ga ostvarili? Jesu. Dakle, zbog toga moramo dobro razumjeti ove poruke Hidžije kako bi ih, inša Allah, iskoristili u našem životu i našoj, našoj davi. Sljedeća pouka Hidžije jeste da musliman ne prihvata poniženje. Ne prihvata poniženje i musliman kad vidi da će biti ponižena njegova vjera, on traži izlaz. On traži izlaz, makar ostavio sve, sa dunjalu, on ide sa svojom vjerom u mjesto gdje će visoka čela i slobodno moći da poziva u Allahu u vjeru i da uživa, uživa sa svojim islamom. Šta je bio sebe hijdži, braću? Šta je bio uzrok hijdži? Neposredan uzrok hijdži. Okupljanje, okupljanje Kurejšija u daru nedva. U to, njihovo, u to njihovom parlamentu, mušličkom, gdje su odlučili da da do dokrajeće s poslanikom sa da utrnu, da utrnu Allah, to da ubiju Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Iz toga događaja, braćo, možemo zaključiti, možemo to, to prenijeti na našu stvarnost. Pogledajte da danas takođe nevjernici i neprijatelji Islama neumorno rade na utrnuću Allahu svijeta. Zbog toga se okupljaju, zbog toga, zbog toga zajedno sarađuju, e, žrtvuju i metak, žrtvuju novac i udruži, ne žali ni vrijeme ni sredstva da bi utrnuli Allahu u svijet. Vrijeme je drugo i ciljevi su, o, i sredstva su druga, ali je cilj jedan. Ali je cilj jedan da se utrni Allahu u svijet. Kurejši je toga doba se dogovara drugi poslanika sa veselem, a Kurejši je našega doba također se okupljaju, okupljaju i rade na tome da utrnu, da utrnu Allahu u svijetu, da, da izbišu islam sa, sa lica zemlje i koriste raznorazne metode, koriste raznorazne metode. Međutim, razlika je velika, dakle, između nevjernika tadašnji i sadašnji nema razlike. Međutim, velika je razlika, vraću između onoga što je učinio poslanik, sallallahu alaihi sallam, i onoga što danas muslimani čini i radi. Resul, sallallahu alaihi sallam, je na strategiju odgovorio strategiju. Na strategiju odgovorio strategiju. Na snagu odgovorio snagu. Dakle, koristio je te metode. Pogledajte kako je kako je planirao hijđu. Iz toga kako je poslanik sa alejhi korak po korak činio hijđu, tačno vidimo da je bio izradio precizan plan. Precizan plan za odbranu vjere. Za iseljenje u Medinu, koja će sutra postati islamska država. To je praktično već odbrana islamske, islamske države. I stalna strategija u borbi protiv, protiv, protiv kafira. Međutim, danas kod muslimana nema toga ono što najviše fali islamskim pokretima i džematima jeste precizan plan i stalno bdijenje na tim, stalno bdijenje na tim. Ispravna organizacija na temeljima Kur'ana i Sunneta. I zbog toga nam propadaju, propadaju mnoge stvari. Zbog toga kaskamo i zbog toga stagniramo u našoj dani. Pogledajte poslanika sa veselima. Hidža, kako se priprema? Prije svega rana priprema. Nije poslanik sa čekao posljednji trenutak, nego se spominje u predaje da je Ebu Bekr, četiri mjeseca prije hiđe pripremio samo jahalice i sebe. Samo jahalice pripremio da bi mogla izdržati izdržat taj, napor, taj naporni put. Četiri mjeseca prije toga. Dalje, Resul Sala Selem ostavlja i priprema Aliju da ostane u postelji, njegovoj postelji, jer će dočekat mušike. Dalje, kada je krenula hijđa, Resul Sala Selem priprema precizan plan, odlazi u pećinu Sevru. Nije htio da ide putem u uobičajen kuda se ide, kuda se, kuda se ide u Medinu. Jer zna ako je išao tim putem, otvrno neki je poslanik. Ali on, rekli smo, utire put i stazu budućim dajama i muslimanima. Kako treba se ponašaju? Nego im zameče trag. Zameče trag i odlazi u pećinu sebu. Odlazi u pećinu sebu koja je potpuno na suprotnoj strani. Tako da se nevjernici iznenade tom podi, da, da ušte ne posumnje da on mogao tu tim putem, tim putem da kreni. Dalje, Abdullaha ibn Abu Bakra, određuje šta? Za čovjeka koji će mu stano donositi vijest. Ode u Meku, donese vijest i onda noću dođe, sa neku sa veselem je Bubekru i kaže, moću i kaže šta se desilo. Dalje, njegovu, a je Bubekruvog oslobođenog groba, a, Amir ibn Fuhaira, zašto određuje? On ima stado. On ima stado ovaca i s njima dolazi stalo do pećine. Tako da niko ne primjeći ništa. Čoban, šta? Niko ništa. Normalno se ponaša čuva svoje stado dolazi do pećine iz dva razloga. Iz dva razloga. Da im ostavi mlijeko, da im ostavi mlijeko i šta? Da ovcama zamete tragove, tragove Abdullaha, sina Ebu Bekrovog, koji donosi, koji donosi vijest, donosi, donosi haber. Dakle, pogledajte plana i strategije poslanika sa veselem, kako precizno određuje, određuje taj svoj put, put iz Mekke u Medinu. Esma donosi hranu. Esma donosi hranu, a Abdullah ibn Urejkit, njega uzimaju poslanik sa selem kao iskusnog čovjeka i vodiča da im pripremi nakon treće noći put a, a, odlazak u stvari iz pećine, iz pećine u, u Medinu. Da li mi danas ovako vraćo precizno radimo i pripremamo naš plan i program? Vrlo je navješćemo sve jedan banalan primjer. Pogledajte, nek svaka od nas razmisli o tom primjeru. Kad neko od nas hoće da pravi kuću, kad hoće da pravi da kuću, najmanje 5-6 mjeseci samo brine o, o planu. Kako ću napraviti kuću, e, s koje strane, e, na, kakav, kakav, koga uzeti da mi, napravi, da mi napravi plan, da mi napravi skicu i tako dalje. I kad pravi kuću, posvijeti se tome toliko da je to... Ne... Sav se unese, sav se unese u tu. Tako da je ostala poslovica u našem narodu vezana kraje. Kad vidite čovjeka da priča sam sa sobom, da ide ulicom, kaže ili je lud ili pravi kuću. Znači, toliko čovjek brini o tim dunjalučkim stvarima. Hajde, samo zamislimo kad bi se toliko obrinuli, kad bi se toliko obrinuli o dan, o našem programu, i kad bi tako precizno izrađivali i bdjeli i dan i noć, i dan i noć, a zadivljuju nas primjeri određenih učenjaka, kad kažemo, evo, čeh bin Bazan Talalih spavao samo sat vremena, u toku 24 sata. Čeka, zbog brige za umet, ovaj toliko. Znači, suze nam izazove to Kako nam je to lijep primjer. Međutim, mi sami, mi sami to ne primjenjujemo u našim, u našim životima, u našim, u našim programama. Zbog toga nam kažem, mnoge stvari, mnoge stvari propadaju i ne idu, i ne idu kako treba. <clears throat> Zato kažem, pogledajmo Rasula sa Veselem kako pravi, kako pravi program i utire put dajama koji će kasnije, inshallah uz Allahu pomoć, eh, nastaviti putem kojim je išao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je jedan od najvećih drsova iz, iz Hidži. <clears throat> Zato, braću, posmatramo danas zapadnjake, orientaliste. Šta su uradili sa, sa ovim umetom? Nisu umet zaveli preko noći, nego su radili planski. Šta je rekao Teodor Herzl kad su židovi pravili svoj plan i program? U svojim protokolima. Rekao je tada, kad su napravili plan, danonočno radili na tom planu, samo na planu radili dan i noć, dan i noć. Ali nisu pravili kratkoročan plan za 3 godine ili 5 godina, nego za 50 godina. I kad se napravili plan, rekao je tada svoje poznate riječi koje stalno želim ispominjati. Ako ostvarimo ovaj plan, ako ga realizujemo, ako ga ozbiljno prihvatimo, za 50 godina imat ćemo državu. Za 50 godina imat ćemo državu. I židovi su radili. I radili i danas radi. I ostvarili su točno za 50 godina, za 50 godina židovsku, židovsku državu, koju danas brane i prko se, prko se umetu sa onim što nije njihovo, jer su oni tu uljez, uljez. Takav uljez su oni u Palestini, okruženi arapskim svijetom, isto kad bi sad među nas doveli majmuna i kazali to je. On, on će s nama normalno živjeti s ljudima, mi ga trpimo, ništa ne poduzimamo na tome, s nama će spavat, s nama će jest. E tako je, tako su isto, tako su isto onaj, židovi tada Palestini okruženi, okruženi, jer je to islamska država. To je, musli, to je muslimansko tlo. Međutim, muslimani trpe židove i prave dogovore s njima i e, tolerišu i tako, tako ništa ne poduzimaju na, na tom polju. Dalje, kakav su plan, kakav su plan i program napravili, napravili e, orientalisti, napravili, muž, napravili mušici ovoga doba i kjafri ovoga doba, protivnici islama, za isparivanje naše, naše omladine. Ja vas pitam, je li stanje naše omladine danas isto kao prije 20 godina? Samo u Bosni. Vjerujte, braćo, da nije. Na tom polju, na tom, postavljeni su rezultati u Davila Hamla. Međutim, na, na, na polju onih, na polju ove, ove pokvarenosti, isparanosti i, i, i gaženja po tom blatu nemorala, situacija je gore. Situacija je gore. Vi ste čuli da je Subosni, da je Subosni snimio prvi porno film. Prvi porno film snimio u Bosni. Dalje, e, bosanke masovno poziru u, u naj, od najrazvratnijim časopisima, časopisima i čuli ste za onu muslimanku iz Zenice koja je u playboyu pozirala, pozirala gola i sasvim, to, to sasvim normalno. I ako ste čitali, ako ste pratili, a do, do čega to dovodi? Valah je to dovodi do, do, do bezdana, dovodi, do, dovodi do lutanja omladine. I u, u posljednjih 5-6 mjeseci 53 e, o mladince o mladinke u Sarajevu se ubilo. Neki dan je u mojoj zgradi samo u Sarajevu, žena, eh, ona djevojka od 23 godine, skočila sa osmog sprata. Kad sam prije nam smo pošli ovamo, žena izišla vani tamo, susrela neke žene ponovo, kada je ponovo jedna, Unjena Grbavić, kada je gore, isto, isto tako ona djevojka skočila. I ovi sam objasni kasnije zbog čega? E, zbog ljubavi. Zbog ljubavi se ubila. Dakle, to je plan. To je program, to je program neprijatelja islama, kako i oni, oni ga planiraju, poduzimaju i realizi, realiziraju na njima svojstven način. Međutim, muslimani spavaju. I mi samo konstatujemo, to je se desilo. To je se desilo, oni tako rade, ko pa to je svakom poznato što oni rade. Ali šta mi, šta mi radimo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se desila bitka na na Hzabu, kada se desila bitka na Hendeku, šta je rekao tada? Šta je rekao tada? Od danas ćemo mi njih napadati, neće oni nas. Dotle su mušice napadali, ali posle bitke na Hendeku, kaj, e, od danas ćemo mi njih napadati. Jel se umet tako danas ponaša? Ne, nego umet samo konstatuje, samo konstatacije. Peti genocid, deseti, jedanesti, <laughs> toliko silovani, toliko... A niko ništa, ni inteligencija, ni poluinteligencija, ni običan svijet, niko ništa ne poduzima da se to spriječi, da se naša umrne vrati, vrati islamu. Također, ovdje su veliki drsovi u uzimanju uzre, uzroka. Resul se Lasanana je objasnio o, u, u Hidži kako, kad treba da uzmemo uzroke, razlog između uzimanja uzroka i tevekula oslanjanja na Allaha Đalešanu. Često puta danas muslimani kažu, pa dobro, jest, pobjeda je od Allaha Đalešanu i pobjeda je poraz od Allaha Đalešanu. Jest, i pobjeda je poraz, ali ti moraš uzeti uzroke. Moraš uzeti pouke, pouke, pouke i sire, ne možeš samo predati pa kazat, čekaj, mi znamo da je Resul Sala Sala najavio Mehdija, da je najavio Isala i Salama, da će biti deđalo bijen, da će u svaku kuću ući Islam i mi ćemo čekat tu. Čekat ćemo tu, nećemo ništa poduzimati. A također treba da ti, onaj ko tako kaže, treba da zna da je u Islamu individualna odgovornost. Nije kolektivna, individualna. Ti ćeš pred Allahom što sam odgovora za svoje djela. Jest, nek sutra pobjedi islamska država. Nek sutra dođe Mehdi ti nisi dao svoj doprinos bolan. Ti nisi učestvovao u bitci za, za, za pobjedu islama. Hoćeš imat nagradu? Neće imat nagradu nikako. Dakle, znači, za tebe nema mjesta, nema mjesta tu. A kad si ti uložio trud, dočekuo ti pobjedu islamske države ne dočekuo. Ti ćeš na sudnje dana išala naš svoj ciglu koji se ti ugradio, koji se ti ugradio u, ta, u, tu, u tu građevinu koja se, koja se islam zove. Dalje, moramo ovdje spomenuti kuće Abu Bekra. Moramo ovdje spomenuti kuće Abu Bekra ja ipak tražim izum da malo produ, da, da, da, bi završio, da bi završio ovaj drs, ako vam nije dosad. E, kuće Abu Bekra. Ja mislim da danas i umet nema veće potrebe od takvom kućom kao što je bila od takvih i takvim kućama kao što je bila kuća Ebu Bekra radijallahu ta'ala. Abu Bekr primio islam, njegov sin, njegove kćeri, njegov sluga. Dakle, to je kuća koja je bila sva i porodica koja je bila sva u islamu u središtu, u središtu, u središtu džahilijeta. I pogledajte kako raspoređuju, kako učestvuju u danu, kako učestvuju u nošenju, nošenju tog tereta, i muško i žensko iz te kući. I Esma radijallahu ta'ala, zatim ni ta i, i Abdullah, i Aisha radijallahu ta'ala, i tako dalje, i svi iz te kuće učestvuju u pomaganju, u pomaganju Islama. Da mu, pita ga, Abu Bakr ima liku u kući, ili ako ima, ka istira sve ukućane, da se dogodne u toga. Šta Abu Bakr kaže? Zašto ja Rasulullah? Pa u kući su kaj samo Abdullah, moje čeri, moj, moj sin. Šta je ti oni reći Abu Bakr ovim? U kući su sve oni koji su na tom programu na kojem si ti poslanici. Koji te podržavaju, nema razloga da oni iziđu. Nema, nego treba da njih da iskoristiš ako ti mogu koristiti u, u, u, našoj, u, na, u našem putu iz, iz Mekije u Medine i oni su i zato iskoristili. Dakle, pogledajte, ka, do, do, kod nas, nas nema toga. Kod nas od nas među muslimanima, osim onih kome se Allah smilo može narediti svojoj ženi. Pogledajte koliko razvedenih brakova kod muslimana, koliko, koliko, poremeče, koliko je poremećeno stanje u porodicama, koliki, koliki haos vlada. Žena, idva, žena izlazi iz kad hoće, ne, ne čuva tajnu, djeca ne poštuju roditelje. Dakle, kriza, poro, kriza u porodici. Ko je muslimansko ženu izvoj iz kući? Ko je muslimanku toliko u propastu? Zašto muslimanka nije zadovoljna sa pravima koje je Islam dao? koje je Allah Đelešanu odredio, pa traži nešto više od toga i doživljava ono što nas doživio. Tako da mnogi učenjaci i mnogi ljudi među muslimanima danas često puta govore kada je poželi da, da mu se ne rodi žensko dijete, kao što nekad to želi, želi, želi mu, zbog onoga, zbog fesada koji danas, koji danas žene, žene čini. Zbog toga, dakle, eh, današnje islamsko-muslimansko društvo vapi za tom porodicom kakva je bila porodica, porodica Ebu Bekra. Još jedna pouka iz ovog. Buhari bilježi slučaj kada je poslanik sam bio u pećini sa Ebu Bekrom. Može se doći do pećine. I Ebu Bekr toliko se bojao da ne otkriju poslanika sa sebe kaže Ja Rasulallah, samo kad bi pogledali dole, vidjeli bi nam mnogi." Šta je rekao poslanik sa sebe? O Ebu Bekre, šta misliš? Šta misliš o dvojici, o dvojici s kojima je Allah treći? Wallahi, braćo, ovo su riječi vrednije od zlata. je od najvećeg bogatstva. Zbog čega? Mi o njima sigurno većina nije od nas nas razmišlja, nije predavala na pravi način važnost tim riječima. Evo zbog čega. Poslanik sa Veselem nije rekao, o Ebu Bekre, šta misliš o čovjeku, vjerniku i poslaniku? Ili šta misliš o, o, o čovjeku s kojim je Allahov poslanik? Nije tako rekao. Nego rekao, o Ebu Bekre, šta misliš o dvojici, o dvojici s kojima je Allah treći? I ovo, dakle, nije poslanik sam rekao, Bubakar, ne boj se, ja sam Allahov poslanik. Mene Allah čuva, mene Allah štiti. Nego šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? To je dokaz. To je dokaz da nema dvojice koja se sastanu. Dakle, jedan čovjek, ako radiš na Allaha Đelešanu, ako si iskren prema Allahu, ne boj se Allah te štiti. A šta misliš tek za dvojicu? A šta misliš tek za dvojicu? Dakle, ostaje to do sudnjeg dana. Nije to, za, nije to samo izuzetak za poslanike Ebu Bekra, nego za sve vjernike. Šta misli za tvoj... A šta misli za džemat? A šta misli za džemat koji se bori na Allahovom putu i koji se bori da Allahova riječ, da Allahova riječ bude gornja? I još samo, dakle, na kraju, spomenuo bi odnos mušika posle hijđri. Kada su muslimani iselili, Utbe, Abbas, Amid Džaposnik, koji je ostao, koji je ostao u Mekki i krio je još uvijek svoj islam, i, i Ebu Džehl su prošetali Meku. Prošetali su Mekom i rekao je Utbe, kuće su ostale prazne bez svojih stanara. Spušteni, spušteni prozori ili roletne, zavijese, prazno sve. Zjapi o praznini. Ebu Džehli nakon toga rekao Abbasu, U Abbase, za ovo je sve kriv, za ovo je sve kriv tvoj bratić. On nas je posvađao, on nas je zavadio on je uzrok ovog iseljenja ljudi, na ove fitne, ovog fesada, ovog iseljenja iz, iz, iz, iz Mekije u Medinu i tako dalje. Pogledajte šta je Ebu Džehlov. Faraon. Šta, šta hoće iz ovoga, kakvu pouku iz ovoga hoćemo da izvučimo? Ovo je govor svih tabuta. Od tada, od, kako je se pojavio prvi čovjek i prvi poslanik. Od Nuha alaihi selam, od Nuh Alayhisselam pa do naših, do našeg doba. Svi su faraoni, svi su taguti na taj isti način govorili poslanicima i daja. I daja. Evo danas, kad ustane daja da poziva u Allahu u vjeru, kažu, ovaj hoće fesad da čini zemlje. Ovaj širi pitnu. Ovaj nam zavađa džemate. On nam odvodi ljude on naše običaje ruši, on ovako, on onako, dakle, stvorio je smutnju među narodom. Sad samo mi mirno živjeli, makar živjeli u najvećem džehlu, u najvećem kufru, u širku, a mi smo mirno živjeli, što, što, nas, što se nas diru? Dakle, ti si uzrok pesada, ti si uzrok pesada, to su riječi današnjih, današnjih taguta i današnjih vođa, i današnjih vođa u našoj državi i u svim, i u svim, drugim, u svim drugim državama. I danas oni ubijaju, ubijaju daje i zatvaraju i proganjaju, ali kažu, zbog čega? Nalaze opravdanje, kaj, zbog čega je ubijamo? Zbog čega je zatrano? Šire je fesad. Šire je fesad na zemlji. Ruše nam sistem, ruše nam društvene uređenje. Vidite šta radi, šta radi od ljudi. Sva se država digla, digla, digla, digla zbog njih. Dakle, ko to onda želi dobro? Da guti žele dobro narodu, jel? A daje im žele zlo. Daje žele fesad da je žele fesad da šire na zemlji. Dakle, oni su potpuno izmi, izmi, izmijenili i nazivaju onda ekstremistima ovakvim ili onakvim. A u stvari, ko je ekstremista? Je li ekstremista onaj ko, ko, ko e, sluša Allaha što je njegov poslanika, ko se pridržava tog programa Allahu, Allahu zakon štiti i slijedi u svom životu, ili je ekstremista onaj koji živi na drugoj obali? Islam i Kur'an u jednoj dolini, a on u drugoj dolini. Ti si ekstremista. Allah je objavio zakon koji odgovara svakom čovjeku. Odgovara ljudskoj prirodi, bola. Ne možeš naći sreću na dunjalu koji na ahiretu bez, tog, bez sljeđenja tog zakona. A mene nazivaš ekstremistom koji to slijedi, a ti nisi ekstremista. Ti si u stvari ekstremista jer ne možeš, ne možeš uspjeti. Biće nered ako ti odstupiš kad jedno društvo, kad jedan narod odstupi od tog, od tog Allahovog Allahov zakona. Molimo Allaha Đelšanohu da izvučemo pouke i poruke iz ovoga da nam bude koristilo u našem u našem životu, u našem životu da nam ovo poveća iman u Allaha dželešanu i yakin, ubeđenje molimo Allaha da ovo nađemo na na vagi dobrih djela na suđenju danu da ovo bude za nas a ne protiv nas. Subhanakallahumma hamdika ashhadu